uh, can meditate because he was in Thai. But however, after your meditations, an uh, English translator, fluent in English, would do the English uh, Uh, I mean, the talk is what uh, Ajahn will be speaking. So uh, may I, may all of us put ourselves in Anjali, in, uh, in hands together to welcome uh, Aj Ajahn Luangpo by his son, ซาดูซาดูซาดู Brother Vera pass the mic to you แต่แต่ยังไม่ตอบตอนนี้ครับหรือจะพูดไปก่อนหรือตอบไปก่อนครับหรือตอบไปก่อนพูดก่อนไปก่อนผมแปลงนะครับ ช็อกตอนนี้ ดังไหมทำไมไม่ค่อยดังดังครับโอ้วันนี้ดีใจมากวันนี้ เป็นสิเป็นมงคลที p p y เ o b เอ่อได้มาพบพี่น้องชาวพุทธเรา ที่พุทธสมาคม พุทธสมาคมแห่งนี้ ชื่ออะไรแต่จำไม่ได้บุตรส i รชิพฮะบุตรส i รชิพบุตริ f e l l o ไฟโลชิพที่พุทธสมาคมแห่งนี้ พวกเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นน้ำเชื่อมน้ำประสานหัวใจกัน เราจึงมีโอกาสได้มาพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนและฟังธรรมะ และก็สนทนาธรรมะซึ่งกันและกัน วันนี้เปิดโอกาสเต็มที่มีเวลาไปถึงมีเวลาไปไปถึงบ่ายโมงพูดกัน Good morning, brothers and sisters. It is such an auspicious occasion today that we have a chance to be together to discuss the Dhamma, talk about the Dhamma, and appreciate the Dhamma. All of us has got the Dhamma of the Buddha that join us together as one. We have a common purpose, common endeavor. So today, we will have time after one o'clock. We will be talking about the Dharma and I will give everybody a chance to have to forward your question regarding the practices of the Buddha Dharma. เรามีโอกาสมาพบกันเหมือนพี่เหมือนน้อง ทำไงเราจะแลกเปลี่ยนได้ข้อปฏิบัติ ซึ่งกันและกันเราก็ได้ข้อปฏิบัติท่านก็ได้ข้อปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเราจะทราบข้อข้องใจเมื่อท่านถามเพื่อจะได้ข้อปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติ Today w h e we are like brother and sister sitting together, exchange our practice uh, experiences, you will be experience the most benefits if you could come up with question and then we could discuss about this. ทุกวันนี้ชาวโลกให้ความสำคัญของพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาเท่านั้นสามารถสร้างความสันติภาพให้กับโลกได้ Today a lot of people has given increasing importance to the practice of the Buddhism because thus far it has been proven that only Buddhism has been possible in giving the peace to the world สันติภาพของโลกจะเกิดขึ้นได้ World peace can only happen if your heart is peaceful เดี๋ยวนี้ใจของเราใจของท่านไม่เป็นสันติภาพใจไม่ได้รับความสงบสงัดใจเร่าร้อนอยู่ทุกระยะทุกเวลา if the mind of each and every one of us is not peaceful is not calm and is always under the heat of the daily life you will not experience any peace เพราะมันมีสิ่งทำให้ใจเราร้อนอยู่ข้างในอยู่ในหัวใจของเรา ให้เราให้เราท่านทั้งหลายย้อนมาดูในใจของเรา มันจะมีสิ่งทำให้ใจเราร้อนอยู่ข้างในนั้น ทำให้ใจของเราไม่ได้รับความสงบได้รับความสันติ สันติภาวะจึงเกิดขึ้นไม่ได้ Many affairs of your daily life that heat up your heart, touch your mind are unable to become peaceful and calm. พวกเรามีธาตุรู้มีผู้รู้มาด้วยกันทุกคนคนละดวงคนละดวงคือใจ we each and every one of us has got the element of the knower of the watcher inside each of us has got one of the knower in the mind พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าใจของเราแต่ละคนแต่ละท่านนั้นเบื้องต้นไม่ปรากฏ The Buddha said that in the beginning, the mind of us are empty. แต่เมื่อเราได้มาแล้ว เมื่อเราได้ใจมาแล้วใจของเราไม่บริสุทธิ์มาพร้อมกับผู้รู้มาพร้อมกับกิเลสที่ติด และก็เกี่ยวข้องมากับผู้รู้ของเรา But once we were born, our mind, which were original with radiance and quiet, were defiled, were clouded by all the thought and all the burning issues of the daily affair สิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้รู้ของเราก็คือกิเลสในหัวใจของเรา those that cloud the, our mind are actually the defilements กิเลสคือสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้ใจของเราเนี่ยเศร้าหมองขุ่นมัว but defilement are just one of the element it is clouding the mind and l i g h t e n i n g the radiance of your mind กิริยาที่มันทำให้ใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวก็คือ ความโลภความโกรธ ความหลง the posture that cloud your mind these are the greed hatred and delusion พวกเราทุกคนทุกรูปทุกนาม มีภาวะของความโลภของความโกรธของความหลง all of us has to a different degree this greed hatred and delusion ใจของเราไม่เป็นสันติภาพถูกความโลภความโกรธความหลงเขย่าหัวใจของเรา ทุกระยะทุกเวลาทุกนาที Our heart shall not achieve the state of peace and calm if we are constantly bombarded by the state of greed, hatred and delusion กิริยาของความโกรธโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ตีแผ่ออกมากระจายมาทั่วโลก this mental posture has spread all around the world today โลกของเราเลยเต็มไปด้วยกิริยาของความโลภความโกรธความหลง That is why the world our society today are filled with greed hatred and delusion เรามีความโลภเราก็แสวงหาเมื่อได้สมใจตามความโลภเราก็ยินดีเราก็พอใจ When we have when we have greed we strive we crave and we conquer and then we were happy only for a while เมื่อเราแสวงหาแล้วไม่ได้ตามที่เราแสวงหา เราก็ขัดเคืองไม่ยินดีไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมา but if we uh, we crave and grab within our greed but we were not able to fulfill our greed we will be angry ความโลภกับความโกรธกับความหลงนั้น เป็นกิริยาของตัณหาที่มีอยู่ในหัวใจ The greed, hatred, and delusion. These are symptoms of the unwholesome craving that happen in your heart. ตัณหาก็คือกิเลส กิเลสก็คือตัณหา Unwholesome craving, Pali word is called ตัณหาตัณหา is defilement. Defilement is craving. ตัณหาแปลว่า ความทะเยอทะยาน ความดิ้นรนของใจ craving means the striving of your heart เราย้อนมาดูที่ใจของเราเราจะเห็นตัณหามันบีบมันดิ้นในหัวใจของเรา we come back to look at y our heart you will realize that the craving is the one that squeeze and press our heart all the time ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าท้าทายให้พวกเราทั้งหลาย ย้อนมาดูที่ใจของตัวเราเอง The teaching of the Buddha asks all of us to look back at our heart การใดเวลาใดเราย้อน ด้วยสติด้วยปัญญามาดูที่ใจของเราเอง เราก็จะเริ่มรู้สึกตัว At any place any time when you look back at your heart you will be aware of your mental condition ความลุ่มหลงเป็นเหตุดิ้นรนให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ก็จะเริ่มคลี่คลายในหัวใจของเรา The delusion the not knowingness will make you become greedy angry and deluded so come back to look at your heart and then all your defilement will be released การเกิดการตายของมนุษย์ของสัตว์นั้นไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ ที่ท่านเรียกว่าวัฏฏะสงสาร The birth and death of all beings is immeasurable. This is called the cycle of birth. เกิดตายเกิดตายด้วยอำนาจของตัณหาอันนี้ Birth and death, birth and death occur in accordance to all the craving. พระพุทธเจ้าท่านทรงแสวงหาธรรมะ The Buddha seeks the truth of nature พระองค์ทรงสรุปมาที่วัตตะวนวัตตะวน He has summarized it in this cycle of suffering and birth ท่านทรงตรัสว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบาก The Buddha said defilement action and then the path กิเลส ก็คือกิเลสก็คือภาวะที่มีอยู่ในหัวใจของเรา defilement is only a condition in your heart เป็นผลผลของตัณหาตัณหาก็คือกิเลสกิเลสก็คือตัณหา this is the result of your craving the defilement is the result of craving the craving is the result of defilement กิเลสก็คือตัณหา ตัณหาก็คือกิเลส defilement and craving will cause each other to happen in cycle เป็นเหตุให้เราทำกรรม this is a cause of action that follows เมื่อทำกรรมลงไปแล้วกลายเป็นวิบาก when you commit this become an unwholesome path กลายเป็นวัตวนที่ท่านเรียกว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบาก and this give birth to the cycle of suffering of defilement เรื่องของกรรมเรื่องของผลของกรรมนี้เองที่สับเปลี่ยนภพภูมิของเราไม่ให้อยู่คงที่ it is a cause and effect which occurs in us that will lead us to the rebirth ช่นอย่างเราเกิดเป็นมนุษย์ เราตายจากมนุษย์ เราอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้ ตายจากสัตว์อาจจะเป็นมนุษย์ ตายจากมนุษย์อาจจะไปตกนรกก็ได้ This life you were born as human being but at the end of this life you may have been born an animal in the next life and after being animal you could be born into the เพราะอำนาจ unwholesome unwholesome uh, realm of the naraka เพราะอำนาจของกรรมที่เราทำอยู่ เป็นประจำเป็นอาจินกรรมนี้เอง t h i s occur as the habitual action of your karma เราตั้งใจทำดีคติภพภูมิของเราก็ไปสู่ที่ดีที่สูง Be resolute in committing good karma These will ensure that you will be reborn in the higher realm ถ้าเราทำตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงมากๆ คติของเราก็ตกต่ำ Should you act in accordance to t h impulse of greed, hatred, and delusion, your rebirth will be in the lower realm. เช่นเราเป็นมนุษย์ชั้นดีเป็นระดับชั้นปัญญาชน Now all of you are a higher being of the human being. You are the human being of the intellectual capacity. เรามีโอกาสจะเป็นเป็นเป็นคนชั้นเลวก็ได้ But if you are not careful, you could become a very bad human being too. อับจนด้วยยากด้วยลาบด้วยยศด้วยเกียรติด้วยปัญญา suddenly you will be lack of intellect you will be lack of the social position and you will lose your wealth เนื่องจากพฤติกรรมเราทำตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลง if you let your action go along according to the greed hatred and delusion พระพุทธเจ้าท่านจึงวางหลัก ให้เราประพฤติปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปด That's why the Lord Buddha has laid down the rules of living as the eight noble paths เพื่อเป็นการพยุงภพชาติของตัวเองให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้น This is to give the supporting condition so that you will have a better chance of being in a higher realm โดยหลักก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป The most important being the right understanding and the right intention สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโว the right speech the right conduct and the right livelihood สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ the right effort the right concentration and the the the right the right um, meditation รวมเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความประเสริฐแห่งจิตใจที่มีองค์ประกอบแปดประการ all these comprises the eight noble paths เมื่อสรุปลงมาก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญา when you conclude these these are actually sila the virtuous path samadhi the mental cultivation and panya the development of your wisdom อันนี้เป็นทางปฏิบัติที่พวกเราชาวพุทธควรจะยึดมาเป็นข้อปฏิบัติประจำจิตใจของเรา these actually should be the rules of living that all the Buddhists like us should adhere to strictly in our daily life. สิ่งที่ปลีกย่อยไปจากศีลสมาธิปัญญาก็มีการให้ทาน the, the thing that branch out from sila samadhi and panya is actually being generous มีวัตถุทานทั้งหลายทั้งปวงที่สังคมสงเคราะห์พวกเราพึงกระทำกัน This is the charitable act of giving material to the and being helpful to the needy เป็นวัตถุทาน เป็นธรรมทาน และเป็นอภัยทาน This is the material gift, the gift of d h a r m a and just the gift of forgiveness. วัตถุทานก็คือ ให้ข้าวปลาอาหาร ให้ที่อยู่ที่อาศัย Material dana includes the food and the, uh, the clothing and then the, the living space ให้อยู่ยารักษาโรค to give medicines เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษยชาติของเราทุกๆคน because these are essential to the livelihood of all human beings รวมทั้งสร้างที่อยู่ที่อาศัยที่ท่านเรียกว่าวิหารทาน this including um, building of living space โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างอาคารสมาคมของเราเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นวิหารฐานได้ especially like a building like this one is considered the viharatana, which is the, the generous giving of the dwelling space. จากนั้นก็เป็นที่ประชุมเป็นกุฏิเป็นวิหารเป็นศาเป็นศาลาตามวัดวาต่างๆ These also include meeting space and places of holy worships This is the generosity to give the material construction of the living space จากนั้นก็ธรรมทาน ธรรมทานก็คือการพิมพ์หนังสือธรรมะแจก next is the gift of dharma the most basic being giving of the uh, dharma reading materials นอกจากพิมพ์หนังสือธรรมะแจกแล้ว เราใครก็ตามเป็นผู้มีธรรมะในใจ ก็เอาธรรมะนั้นแหละไปบอกไปสอนไปแจกไปจ่าย beside giving reading materials to spread the understanding of Dharma from your heart, to help in uh, uh propagating and expounding Dharma, that is also the gift of Dharma. เป็นให้เป็นการให้ความรู้การให้ความสว่างความเข้าใจทางธรรมะ This is the giving of knowledge and this is giving the light of wisdom เพื่อจะได้ระเบียบได้วิธีไปประพฤติปฏิบัติ so that all of us would have the rules and the, uh, and the path and the method of how we can practice the Buddha Dhamma อันนี้เป็นเรื่องของธรรมทาน และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออภัยทาน The other very important generosity that you can give is a gift of forgiveness เนื่องจากพวกเราอยู่ด้วยกันพวกเรามีความกระทบกระทั่งกัน We live in a big society with many people. They're bound to be conflict. มีการกระทบกระเทือนหัวใจซึ่งกันและกัน you may affect each other's feelings and the heart มีการร่วงเกินกัน มีการแสดงกิริยาลบหลู่ดูถูกดูหมิ่นแก่กันและกัน sometimes you were being rude you forgot about the courtesy for each other ระหว่างฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่ง from one party to another เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับ อย่างนี้จะต้องให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคือง โกรธแค้นผูกอาฆาตพยาบาท therefore when you are affected by the lack of manners and conflict you must be resolute in giving forgiveness without being too caught up in the in the grieving ไม่ถือโทษโกรธเคือง ยกสิ่งนั้นออกจากใจของเรา do not be angry take it away from your heart ท่านทั้งหลายลองเทียบดูว่าเราทำงานด้วยกันเนี่ยเรากระทบกระทั่งกัน In a big society like all of us when we work together there are bound to be differences ถ้าหากเราถือโทษโกรธเคืองแล้วมีความสุขใจไหม When you are angry would you be happy การที่เราถือโทษโกรธเคืองเหมือนกับลิ่มสลักที่มันตอกนึกเข้าไปที่หัวใจ When you are vindictive it is like punching a nail into your own heart เราจะขยับตัวยืนเดินนั่งนอนลิ้มสลักกระแทงจึ๊กจึ๊กจึ๊กอยู่นั่นแหละทุกระยะทุกเวลา when you move you walk you stand you sit the nail will keep punching your heart all the time พระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านสอนให้พวกเราถอนลิ่มออก โดยการให้อภัยเป็นทาน the Lord Buddha told us to take off the nail from your heart and give forgiveness as the expression of generosity ยกโทษให้อภัย ซึ่งกันและกัน forgive each other ผู้ใหญ่ก็ยกโทษให้ผู้น้อย ผู้น้อยก็ยกโทษให้ผู้ใหญ่ the elders shall forgive the youngest the youngest please forgive the elders as well เราลองยกโทษให้อภัยดู เราจะมีความสุขใจ try forgive you will attain happiness นี่สำคัญที่สุด เพราะฉะนั้นทานจึงเป็นเรื่องที่เราเสียสละของภายนอก This is most important. So generosity is a sacrifice of the external materials. เพื่อจะเป็นผลสะท้อนไปที่เสียสละ สิ่งที่เรารักสมวนที่สุดในภายในใจของเรา so that we can preserve the most important piece of our heart สิ่งที่เรารักเราสงวนภายในใจของเรา ก็คืออะไร ก็คือขันทั้งห้า the thing that you treasure most in your heart i s is the five g g r e g a t e s ขันธ์ทั้งห้าพระพุทธเจ้าให้พวกเราเรียนให้พวกเราศึกษา The Lord Buddha a s k s us to study and learn about the five aggregates เพื่อได้รู้ได้ละได้ปล่อยได้วางที่จะเรียกว่าสละสิ่งที่เป็นภายในใจ so that we will know and we can let put down and we can let go the things that bother us in our heart ท่านจึงสอนให้พวกเราตั้งใจรักษาศีล That's why the Lord Buddha told us to keep the five precepts เราเริ่มตั้งใจรักษาศีลเราจะเริ่มสงบระงับสิ่งเหล่านี้ When you keep the five precepts you will let go of all the defilements โดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่ศีลห้าถ้าเราถือถือปฏิบัติได้ตามนั้นเราก็จะมีความสุข The small little five precepts if you can keep to this your heart will be happy กิริยาของความโลภความโกรธ มันแสดงมาที่กิริยาของกายของวาจา the action of greed hatred delusion will will be exhibited on your body your speech พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าวีติกมกิเลสวีติกมกิเลส เป็นกิเลสที่จะพึงก้าวล่วงด้วยกายด้วยวาจา The Buddha said, the defilement in your heart can be overcome with your bodily and your speech actions. กิริยากิเลสที่แสดงออกมาทางกิริยากายกิริยาวาจาก็มาแสดงกิริยาเช่นอย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดหยาพูดส่อเสียพูดเพ้อเจ้อและดื่มสุราเมรัย The defilement actions will be reflected in the act of the breaching of the five percent, which is the killing, the stealing, the sexual misconduct, lying, and the get, getting the intoxicants. กิริยาของกิเลสเหล่านี้จะสงบระงับได้ต่อเมื่อเราตั้งใจรักษาศีล The action of defilement can be stopped if we keep to the precepts. ท่านทั้งหลายถือศีลทั้งห้าได้บริสุทธิ์ผุดผ่องท่านจะมีความสุขในหัวใจ ไม่ต้องมีใครบอก If you can keep the radiance of the five precepts well you will be happy โลกของเราทุกวันนี้มันเดือดร้อน เพราะคนไม่มีศีลธรรมในหัวใจ Our world today are so heated up so hot because there are no virtuous moral value in the heart of the people แสดงความโลภเต็มที่มีคนมาขัดข้องฆ่าขึ้นมาที่เรียกว่าฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ฆ่าอะไรได้หมด When you crave according to your greed you can even some people can even kill for it โลภอยากได้ทรัพย์ได้มาในทางที่ไม่ชอบใจก็เอา ในทางที่ไม่ชอบก็เอา when you're greedy for money for the material wealth you can get it all means both correctly or incorrectly สามารถโกงกันลับหลังก็ได้ ต่อหน้าซึ่งซึ่งหน้าก็ได้ you can cheat the other person right in front or maybe perhaps even at the back มีอำนาจของกิเลสที่มันแสดงออกมาที่กิริยากายที่กิริยาวาจา That's when a person is overcome by greed it was exhibited out in the action of the body and also the speech ท่านลองเอาศีลห้าไปถือดูในครอบครัวของเราเราจะมีความสุข so let's start with a simple five p r c e n t your family will always be in peace จิตใจจะมีความสงบสงบจากกิเลสที่แสดงออกมากิริยากายกิริยาวาจา Your mind shall be able to attain the state of calm when you abstain กิริยาทางกายก็อ่อนโยน กิริยาทางวาจาก็ไพเราะ When you keep the five precepts the action of your body will be gentle and peaceful and the words that come out from your our speech that will be nice ไม่ทิ่มแทงหัวใจซึ่งกันและกัน our speech will not harm each other นี่คือกิริยาของกิเลสที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเราระงับด้วยอำนาจของศีล so we control the action of the defilement by keeping strictly to the precepts กิเลสออกมาแสดงกิริยาทางกายทางวาจาไม่ได้กิเลสก็ดิ้นดิ้นอยู่ที่ใจ when we do that everything will be all the defilement will be under control เหมือนอย่างเราไม่ได้เอากายไปทำอะไร เอาวาจาคำพูดไปทำอะไร เรานั่งอย่างนี้เราก็นึกคิดวุ่นอยู่ในในใจ just like when we are sitting down here when our body action and speech come down at least all the suffering only happen in the mind นึกเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องเรื่องรูปเรื่องกลิ่น เรื่องรสเรื่องสัมผัส เรื่องปัญหาสารพัด so when you sit down and think and be confused by the material, the sound, the, the smell, and the taste, you can think about anything. กิเลสพาเรานึกคิดจนจิตใจวุ่นวาย But some defilement shall lead us to think about all things that lead us to confusion. So if you have a heart-filled with defilement, you will be heated up and you cannot find peace. เราสามารถระงับได้ด้วยการภาวนา So how do we stop the the defilement in the heart? This is by doing the mental cultivation. โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องให้ใจมันหยุดนึกหยุดคิดแต่เราให้เขาคิดเรื่องเดียวเรื่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ This can be done at the beginning not by stopping all the thought but by converging converging the thought to one mantra which is พุทโธพุทโธ and พุทโธ ถ้าจิตคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัส สัญญาอารมณ์เกิดขึ้น when you think about the body the smell the sight the sound you entice yourself with all the perception and all the things that's happening กำลังของความโลภความโกรธมันก็กระพือมากยิ่งขึ้น this will fan the strength of your greed and your anger แต่ถ้าเรา นึกคิดเรื่องเดียวคือพุทโธ พุทโธ พุทโธ อันนี้เป็นอาหารของใจ เป็นธรรมะในใจ But if you come back and think only about simple mantra, the word พุทโธ พุทโธ this will be the food for your heart. เราทำอยู่บ่อยครั้งเข้า จิตใจของของเราก็จะเริ่มเชื่อมเริ่มชิน The more you do this, the more routine, the more habitual this will become. จิตใจจะเริ่มมีความสงบ your mind will start to be calm and peaceful เมื่อจิตใจเริ่มสงบจิตใจก็จะเริ่มมีความสุข มีความอบอุ่นใจ มีความเอิบอิ่มในหัวใจ when your heart is peaceful you will start to have happiness you will start to have calm you will start to have peace มีความสบายใจ you will have joy in your heart สันติภาพในใจของเราเริ่มเกิดขึ้นเริ่มมีขึ้น the peace of your heart start here นี่คือความสงบของใจที่ปราศจากกิเลสในหัวใจ the heart without defilement is a peaceful heart คำว่าปราศจากกิเลสในหัวใจก็คือไม่นึกไม่คิดเรื่องกิเลสแต่กิเลสยังมีอยู่ในหัวใจ heart without defilement doesn't mean you get had rid of all the defilement already but it means at the moment you don't think about it ท่านจึงให้ใช้ปัญญาพิจารณา that is why the Lord Buddha a s k you to use your wisdom to contemplate ท่านจึงใช้เป็นหลักว่าสมถะภาวนา วิปัสสนาภาวนา The Lord Buddha teach you two methods of mental cultivation the samatha p a v a n a and the vipassana p a v a n a เราตั้งใจทำใจให้สงบเพื่อเราจะตะล่อมกำลังภายในใจเข้ามา You first begin by get, giving your mind some calm and peace These will give your heart the strength. ใจที่เราพยายามบังคับให้สงบด้วยพุทโธ พุทโธ พุทโธ พอใจเริ่มสงบ ใจจะเริ่มมีกำลัง When your heart is slowly calm down and peaceful, it will has the energy. ใจจะไวต่อสัจจะหลักของสัจจะที่จะมาปรากฏ เฉพาะตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ Your heart suddenly will become very quickly perceptive of all the senses that touch your ears your sound the, the your nose and your heart ด้วยเหตุที่เราไม่เข้าใจหลักสัจธรรมเราพวกเราจึงมืดบอด if you do not understand this basic of the truth you will be blinded ความมืดบอดของเราทำให้เราเข้าใจปัญหาผิด this blindness will give you the wrong understanding of the situations เมื่อเราเข้าใจปัญหาผิดเราก็แก้ปัญหาผิด when you understand the situation and the question wrongly, you also untie the, the, the knot wrongly. เราแก้ปัญหาผิด ความทุกข์มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นในหัวใจ When you solve the problem in the wrongful manner, that adds to the suffering to the heart. เพราะฉะนั้นความสงบของใจจะทำให้เราไวต่อสัจธรรม Therefore, remember the calmness and peace in your heart will make your heart more perceptive of the truth อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูง คือชั้นสมถะและวิปัสสนา This is a higher level of mental cultivation which is the practice of the serenity meditation and the contemplation meditation พวกเราก็คงตั้งใจฝึกฝนอบรมและประพฤติปฏิบัติมาบ้างแล้ว บางท่านก็มีความรู้ความเข้าใจ มีความเป็นไปในการปฏิบัติธรรม All of us here must have started practice somehow. Some of you have even attained the higher understanding. เรื่องอุปสรรคของการเจริญสมถะก็ตามเรื่องอุปสรรคของวิปัสสนาก็ตาม So the obstruction you face now in the samatha and the vipassana meditation มันมีอยู่สำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ will only happen for those who are diligent and hard put hard work into the mental cultivation practice เพราะฉะนั้นเราปรารบธรรมะที่เป็นหลักๆสู่กันฟังมาถึงตอนนี้ขนาดนี้ ก็คิดว่าจะพอสมควรแล้วก็ต่อไปถ้าหากท่านผู้ใดมีข้อข้องใจถามเกี่ยวกับเรื่องอุปสรรคการของการประพฤติการปฏิบัติ ก็พวกเราก็สนทนากันได้ ซึ่งมีอาจารย์จำรัดท่านมาด้วยเราพอจะพูดคุยแล้วก็ช่วยตอบปัญหากันและกัน I have spoken about the basics of the Buddha Dharma uh, thus far. Now, I think it will be a good time that we start talking also about the problem and the obstruction that everyone faces about on the practice of the samatha and vipassanas. Myself and Venerable Father Chamrat, both of us will help, you know, to clarify all the queries and questions that everybody here have We have half an hour for question and answer so feel free to forward your question you can write down on a piece of paper or you can raise your hand to ask the question now So put yourself uh, in this three times for the uh, Venerable for the uh, 跟着 James 干嘛？萨鲁萨鲁萨鲁。We also want thanks the translator for a very good English. uh, uh, as Venerable has been around half an hours uh, to here. So I mean, you just can kindly uh, take down, you can take down any uh, question which you may have. And remember, uh, has actually taken the meal already in the morning. Uh, unlike other Ajans, uh, take two meals, uh, Ajahn Rampo, his traditions only take one meal a day. So I think uh, we a lot time before uh, he fly off to Johor Bahru. So this is a very rare opportunity for us to, uh, to ask any uh, questions uh, which uh, you may have uh, pertaining to your hindrance to ว่าส enlightenment. ครั้ในระหว่างปฏิบัติอยู่เขาเห็นภาพของหัวใจชัดมาก แล้วเขเห็นไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ทางเลือดผ่านเส้นเลือดแล้วก็เขาเห็นสายสีแดงแล้วก็ไม่รู้จะต่อหรือวิปัสสนาอย่างไรนะครับแล้วก็อีกครั้งเขาบอกว่า เขาบอกว่าเขาไม่เขาไม่ที่สิ one bigger SGT, six SGT, SGG, six, seven, zero. Please remove your car from your parking and you can see cause obstruction. Uh, before you get the parking. Oh, there's a question over there. หอ่สก่นลหลังจากที่เขารู้ว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจาเขาก็สนใจเฉพาะตัวเองเท่านั้นอันนี้ปัญหาของใครปัญหาที่เขาบอกมครับอ่ันนี้ก็ปัญหาของใครเราก็อ่านไม่ออกนะเราอ่านไม่ออก Sorry, can you keep your question simple? I got two essay here. เ I think of condition, I also don't know how to translate. u okay, okay. อ่าเราทราบโดยความหมายของปัญหานี้ว่ามีการไม่สะดวกสบายในการทำงาน มีความการมีการกระทบกระทั่งกันอยู่บ่อย อันนี้เราก็พูดได้ฟังอยู่แล้ว เรื่องของกิเลสในหัวใจเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเกิดมีขึ้นมาเราจะทำไง เราต้องอภัยทาน ในขณะเดียวกันเราปฏิบัติกับหมู่กับเพื่อนเนี่ย เราจะต้องใช้ปัญญาให้มาก อย่าใช้อารมณ์ให้มาก We have a question here that asks uh, during work I feel stressed and at times I make harsh comments please a d v i c e so the advice from the venerable father was that you know actually I just spoke uh, just now about the defilement in your heart so whenever you are in the big community There are bound to be different o p i n i o n There are bound to be conflict. So you please practice the generosity of your heart. Please practice the generosity of the forgiveness. Mm. Do forgive each other. ในทีมงานของเราจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามจะเป็นผู้น้อยก็ตาม ถ้าเราใช้อารมณ์โกรธเครียดขึงขังตึงตังขึ้นมาเนี่ยจะเสียหายมาก In a group, a big group, whether people are older or younger. Use your wisdom to decide. Don't act on impulse of your heart. So if you act upon the impulse, which is unwholesome, there will be damages, there will be uh, destruction. ท่านจึงให้ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญให้ดีก่อนทำก่อนพูดก่อนแก้ไขก่อนบอกก่อนเตือน That's why the Lord Buddha asked all of us to use wisdom before we act, before we we put in action, before we solve p r o b l e m before we speak, before we warn others, before we do any uh, detrimental action. uh, แล้วการที่เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะต้องเห็นให้ชัดเจน ไม่ใช่เราเห็นแบบคาดคาดเดาๆแล้วเราเอามาพูด เราก็มาพูดพูดได้ในลักษณะขั้นคาดคาดเดาๆเมื่อเราเห็นว่า ทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราก็จะต้องดูจะต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องให้เกิดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยปัญญาญาณ The other question that uh, another person put up is that when she see the impermanence of everything, she tend to lose hope in life, and she uh, tends to keep to herself and doesn't care about the social uh, aspect of life anymore. So what should she do? So the venerable father has said, when you contemplate the impermanence, the suffering, and the non-self, you don't do it partially. You act wholesomely in the whole cause while being connected to the, to the world. You do it from the beginning and stick throughout to the end until you see the truth of nature. Don't imagine, don't create uh, delusion, and then stop halfway. You start with true education and use your wisdom to overcome this. คำว่าปัญญายานปัญญายานคือเราทำอย่างยิ่งยวดจนผลวิเศษปรากฏขึ้น The knowledge of wisdom means you keep your practice intense and keep on at it until you see the result เหมือนอย่างเราถูไม้ให้เกิดไฟเนี่ย เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือตั้งใจถูทุทุทุทุทุทุทุพอเขาได้ความร้อนเต็มที่ เขาจะก็จะเป็นเปลวขึ้นมาให้ได้ไฟใช้ It's just like you use the the firewood to and spin to to create spark you have to keep on at it and be patient at it and be diligent at it until the spark happen you don't stop halfway ความเพียรที่เราพิจารณาก็เช่นเดียวกัน ความเพียรที่เราพิจารณาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะให้เกิดปัญญาญาณ ก็เหมือนอย่างเราถูมาเนี่ยถูถูถูถูถูถูถูถูถูไปสักหน่อยเหนื่อยแล้วก็หยุดพอเราหยุดแล้วก็ไฟที่มีขึ้นมันก็เย็นลง the diligence in medical um, meditation practice is the same. You keep on at it, you be diligent at it, you be resolute at it, you keep on at it and stay on until you see the result. Stay on until you see the spark. When you're tired, you stop. And when you once you gain enough energy, you start again. When you're tired, you stop. And when you when you get enough energy back, you start again. ถ้าเป็นแบบนี้เราได้ไฟใช้ไหม so if you practice like this, would you be able to get the fire? เราไม่ได้ไฟใช้ You, you will not get the fire. ไฟไม่เกิดขึ้นเพราะความความเสียดสีไม่พอความร้อนไม่พอที่จะให้เกิดเป็นเปลว If you do not get the fire, that is because you do not get enough friction. You haven't put in enough effort to create the sparks. เราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายก็ตามในรูปธรรมก็ตามในนามธรรมก็ตามก็เช่นเดียวกัน เราพิจารณาพิจารณาแล้วก็หยุด พิจารณาพิจารณาแล้วก็หยุดที่จะให้เกิดปัญญาญาณแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมามันก็เกิดไม่ได้ เพราะเราทำไม่ถึง If you practice the contemplation of the impermanence, the suffering, and the non-self, and if you do and stop, do and stop without putting enough continual effort it will not be come to fruition if you haven't put in enough efforts ท่านจึงให้ทำอย่างต่อเนื่อง ถ้าเป็นถูไม้เกิดฝักถูไปเรื่อยไปเรื่อยรู้รู้สึกว่าเริ่มร้อนแล้วขยับขยับจนไฟติดได้ไฟใช้ so the Lord told us to be diligent to keep on at it and turn turn and keep the friction on until the firewood creates sparks เรา มีหน้าที่ถูอย่างเดียว we have the duty to be diligent when the cause and conditions is right the spark will comes ปัญหามีแค่นี้ใช่ไหม do you have any other question ปัญหามีแค่นี้ก่อน there's one question Please, Venerable, is it possible to achieve enlightenment in this lifetime? <laughs> the five aggregates and emptiness so profound and difficult to grasp. I ah. think like, you know, like multiple lifetimes, we don't know how many dozens and <laughs> hundreds of lifetimes that maybe can get it. Is it possible to achieve enlightenment in this lifetime? Thank you. Mm -hmm. นี่เพียงอะไรจะไเียนะครับถ้าเราไม่ทำอยากเฉย ๆจะไม่เกิดประโยชน์ ผลจะไม่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา Everybody seek and find path f r i t i o n and n i r v a n a but if you don't start practice it will never happen don't keep dreaming about it start doing it today if everybody want to attain but nobody want to train. It will never happens. So you have to be, have uh, hard work, you have to be diligent, and keep at the practice. ถ้าเรารู้ว่าเรามีกิเลสภายในหัวใจ ให้เรารีบชำระแก้ไขเอาออกนะฮะมันถึงจะหมดไปเราก็จะถึงนิพพานถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีกิเลสความโลภ ความโลภความโกรธ ความหลง ราคะตัณหาเป็นกิเลสอย่างยิ่ง อยู่ในหัวใจของสัตว์โลก ถ้าเราไม่เอาออกไม่ชำระออกอเราจะไม่เจอนิพพานเหมือนกับสถานที่มีป่ารกมาก ถ้าเราไม่ถางป่าออก ความเตียนโลกก็จะไม่มีนิพพาน Nibbana is definitely possible if you get rid of this defilement that clouds your mind. All this greed, hatred, delusion, craving, they are clouding your mind. You need to clear it off layers by layers, immediately, daily, day after day. It is like clearing up the bushes in a forest. You clear it, it will come back. You clear it, it will come back. But you have to keep diligence at it until you have totally eradicates the roots of defilement, that is when e i p m a n a will definitely happen. Do you understand? Does that answer the question? s i p l e s t i ถ้าเราเอาความโลภโลภออกจากหัวใจของเราหมด ความโกรธออกจากหัวใจของเราหมด ความหลงออกจากหัวใจของเราหมดนะ ราคาตัณหาหมดในหัวใจของเราชาตินี้ก็จะหมดจนถึงนิพพาน If you are able to be diligent you can get rid of the defilement you can get rid of the greed hatred and delusion you can get rid of your lust definitely Nibbana is easily attainable in this lifetime, this very life. My question is a follow-up to the question by this lady about enlightenment. I just want to find out whether um, is it possible for one to gain enlightenment uh, without or with the teaching of a master, and uh, or meaning like non-monks and uh, the lay people uh, that you don't have to be a monk or nun and uh, if you are really diligent and do it yourself, you can gain enlightenment or you need a master to help you. My second question is whether simple <laughs> <laughs> ดังๆนะสำหรับเวลาบอกว่านะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ว่า สยามภูคือรู้ได้เองตัดรู้ได้เอง บรรลุทำได้เอง มีพระพุทธเจ้า และพระปฏิบัติกับพุทธเจ้าเท่านั้น ส่วนพวกเราเรียกว่าสาวกหรือสาวกะต้องแปลว่าพูดได้ฟังเสียก่อน ถึงจะรู้แนวทางการประพฤติปฏิบัติ เราประพฤติปฏิบัติเอาเองอไม่มีครูสอน อันนี้อาจผิดพลาดได้มาก เพราะอาการของจิตมีมากนะความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเราในขณะที่เราภาวนานั้นมีมาก เพราะฉะนั้นความจำเป็นสำหรับครูบาอาจารย์ก็มี จำเป็นต้องมี Our sisters in front have asked whether, one ladies can attain enlightenment without the help of a monk, whether she can sit down at home and read books and attain enlightenment. So the Venerable Father has answered them: yes, definitely, there are people, there are human beings in the past that uh, has enlightened on their own. They are the Buddha. They are the Sakyapa Buddha. All right. But for lay people, it is not easy unless you are super intelligent genius. So with the help of our teachers, you who can solve your problem, whether in your daily life, in your meditations, this can help you to reach the goal faster. แต่สมัยทุกวันนี้เรามีสื่อเช่นวิทยุเสียงเทศ เสียงธรรมะต่างๆตำรับตำราที่เป็นธรรมะของครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงตามหาบัว อย่างนี้ก็เรียกว่าถ้าเราศึกษาในธรรมะในวีซีดี หรือหนังสือธรรมะของท่าน อันนี้ก็เป็นครูเป็นอาจารย์ได้ดีพอสมควร But with the help of the mass media today, when you have the radio, you have the recordings of all the teachers and even the readings of all the previous um, masters of the Ajahn Sao, Ajahn Man, or Lung Ta Mahabua, m These, to a certain extent, will also help very much in guiding you along in your practice. ผู้ที่อยากต้องการในสำเร็จมรรคผลนิพพานในชาตินี้ขอให้พวกเรามีความเพียรนะเราตั้งเอาไว้ว่าเราอยากจะพ้นจากทุกข์การงานของเราคือความเพียรของเรา เช่นเรานั่งภาวนา เราทำความดีทั้งหลายทั้งปวง เราชำระกิเลสของเราชาตินี้เราก็มีโอกาสที่จะได้สำเร็จไปได้ เพราะฉะนั้นให้พวกเรามีความตั้งใจเอาไว้ อย่าท้อถอยแม้ว่าเราจะได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จความมุ่งหวังของเราก็ให้ตั้งเอาไว้อย่างนั้น แล้วเราก็พยายามเดินตามความมุ่งหวังของเรา those who aspire to attain the path, the fruition, and nibbana in this very life, I truly encourage you to move on. It is possible. Keep hard work at it and keep contemplation, keep eradicating the defilement of your mind, keep from <coughs> contemplating the suffering. You move on, and there are many examples of the teachers who have uh, attained soul you will be able to be successful okay those who have any uh, question please uh, forward it very quickly uh, or anyone just want to speak off from the mic uh, okay this one over there uh, okay um, yeah. Vera จะทำยังไงถึงจะไม่มีตัวตนแล้วหรือว่าเขาถามว่ามันแปลว่าทุกอย่างเนี่ยเขาไม่สนใจทุกอย่างเลยหรือเปล่าออสิ่งที่พาให้เรามี แล้วก็ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนก็คือตัณหานั่นแหละ ตัณหาก็คือความดิ้นรนทะเยอทะยานของจิต ตัณหาคือความอยากของจิต ความดิ้นรนความทะเยอทะยานของจิตจึงเป็นเหตุทำให้เรามีตัวมีตน แท้ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาแค่นี้ก่อน The question asks how to be selfless and does it mean uh, neutral to all things So the Venerable Father has answered that, you know, the the illusion of self happen when you have craving. The craving will lead to the defilement of your mind, the citta. So the Buddha stressed again and again anatta, which means non-self. You are actually a compound of elements. You are actually nothing. คำว่าอนัตตาอนัตตา แปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแปลไม่ใช่แปลว่าไม่มี มันมีอยู่เป็นสภาวะที่เราบังคับบัญชา ให้อยู่ในอำนาจของเราไม่ได้ เช่นเราจะต้องแก่ เราบังคับบัญชา ไม่ให้แก่ได้ไหม เราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เราบังคับบัญชาไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ไหมเราจะต้องตาย เราบังคับบัญชาร่างกายของเราไม่ให้ตายได้ไหม ด้วยเหตุที่เราบังคับบัญชาไม่ได้ในลักษณะนี้ในอาการเช่นนี้ พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตา When we keep talking about the word anatta it means we are not self it doesn't mean we do not have anything so you have to be clear that it is not self but it doesn't mean it is not have So when you're sick, you're sick. When you are suffering, you're suffering. But you must remember that it is not a self. But it doesn't mean empty of everything. Of course, the symptom occurs, the elements are there. But this, again, is not self. Tanha <laughs> มันบังคับให้เรายึดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราว่าเป็นตัวตนของเรา ตัณหาก็คือความทยานอยากของจิต ที่ไม่มีปัญญา เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ดูให้พิจารณาหาความจริงของ ของสภาวะธรรมของลักษณะที่ท่านเรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารทั้งหลายในโลก มีสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมาประกอบกันท่เรียกว่าสังขาร สังขารเหล่านั้นมาประกอบกันแล้วจะไม่คงที่ เขาจะเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อย การเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อย นั่นแหละท่านเรียกว่าอนิจจัง การที่มันไม่อยู่ในสภาพเดิมนั่นแหละท่านเรียกว่าทุกขัง อนิจจังกับทุกขังเป็นสภาวะของไตรลักษณ์ เป็นสภาวะของสังขารที่มันเปลี่ยนแปลงไป ใครไปดัดแปลงให้เป็นภาวะอื่น ก็ดัดแปลงไม่ได้ อันนั้นเป็นหลักธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านให้ดู ดูเพื่อไม่ให้เกิดอัตตา ไม่ให้เกิดตัวไม่ให้เกิดตนท่านให้จึงให้พิจารณาให้แยกให้แยก When you contemplate the impermanence, the suffering, and the non-self, you are to contemplate the both factors of the nama and rupa, which the mind and matter, and the mind consists of the five aggregates, the sankhara, the mental formation that comes up are all man-made. You build up. These come from nothing. Actually do not exist. You make it up to be. That means that's when the suffering occurs. That's when the tanha, the craving, happen in your heart. And when that is a cause of suffering. So, the Lord tell us to contemplate this very thoroughly, in very detail, with diligence. That is when you will see the truth of the Dhamma สิ่งที่สามารถสกัดตัณหาได้คือกิเลสแต่เอกคือสติไม่ใช่กิเลส สิ่งที่สามารถสกัดตัณหาไม่ให้เกิดขึ้นในใจเราได้คือสติ สติสัมปชัญญะ สติกับสัมปชัญญะ สติมีมากมากสัมปชัญญะมีมากมากกลายเป็นปัญญาแปลว่ารู้เท่าทันกิริยาอาการในขณะปัจจุบัน สามารถสกัดตัณหา คือความอยากไม่ให้เกิดในหัวใจของเราได้เช่นอยากสักท่านท่านพูดว่า เห็นสักแต่ว่าเห็น คือตัณหาไม่เกิด ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินตัณหาไม่เกิด เรื่องราวเกิดขึ้น เฉพาะหน้าเราสักแต่ว่ารู้ว่าเรื่องราวเกิด แต่ความอยากในหัวใจของเราไม่เกิด อันนี้ท่านเรียกว่า มีสติกำกับจดจ่ออยู่ ตัณหาจะไม่เกิด all of us can eradicate the craving and defilement using a mindfulness. When you are mindful, this will give rise to the wisdom, the panya. So when we have the panya, we keep watch in the, our daily activities, every action. We be aware that the defilement is there. It is in our heart, but it do not manifest itself into action. So we keep, at least we'll be able to keep the defilement in control เช่นอย่างเราตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ แต่อีกใจหนึ่งมันก็อยากสงบใจหนึ่งก็อยากมีฌานอยากมีสมาบัติ อยากมีอำนาจ อยากมีฤทธิ์อยากมีเดชแปลว่าเราภาวนาเพื่อเอาตัณหานำหน้า แบบนี้ใจเราจะสงบไม่ได้ อันนี้คือตัณหามันแทรกเข้ามา เพราะเราขาดสติ แต่ถ้าเราสติเราแน่นหนามั่นคง ความอยากเหล่านั้นจะไม่เกิดในหัวใจ ถ้าสติเราอ่อนทับตัณหามันก็จะเริ่มแทรกเข้ามานี่ตัณหาในหัวใจ เราไม่ต้องไปดูที่ไหนเราดูในหัวใจของเรา เดี๋ยวนี้ขณะนี้ตอนนี้ย้อนมาดูเดี๋ยวนี้ตอนนี้ เราจะเห็นความอยากในหัวใจของเรา มองเห็นได้ When all of us meditate I want you guys to eradicate defilement and craving from your heart. When you meditate and you strive for peace, you strive for jhana, you strive for samapati, you want to fly, you want to have psychic power, that becomes craving of the heart. That's unwholesome practice of meditation. That is wrong. So when you meditate, I want to keep you, you guys to keep your mind calm and peaceful and focus on the contemplation of the mind of the heart. ตัณหาเมื่อเกิดในหัวใจของเราอุปาทานก็ตามมาด้วยคำว่าอุปาทานแปลว่าการยึดมั่นถือมั่น การยึดเอาถือเอา เมื่อมีตัณหาแล้วก็มีอุปาทาน เมื่อตัณหาไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิด When you have craving in your heart that give it that give rise to the unwholesome clinging so when the craving start the clinging happen So eradicate the craving, the clinging will be gone too. ตัณหา มีมาประจำดั้งเดิมในหัวใจของเรา ท่านเรียกว่า อนุสัยกิเลส อนุสัยกิเลส เป็นตัณหาที่อยู่ก้นบึ้งในหัวใจของเรา แต่ตัณหาที่มันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง แต่ถ้าเราตั้งสติกำหนดจดจ่ออยู่ ตัณหาคือความอยากอยากไม่เกิด มีสติเต็มที่จะไม่เกิด เห็นท่านให้ให้สักแต่ว่าเห็น ได้ยินจักเท่าได้ยิน แต่ถ้าหากเราไม่ได้กำหนดจดจอ่อไม่ได้ตั้งใจภาวนาไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติแล้วกิเลสมันสวมรอย เห็นมันก็จะยึดเอาว่าสิ่งนั้นดีก็ยึดเข้ามา สิ่งนั้นไม่ดีมันก็ผลักออกไป คือไม่ต้องการ อันนี้คืออำนาจของตัณหา เราปฏิบัติธรรม เราได้รับความสงบเราได้เห็นแสงสว่างเราได้รับความรอบรู้ เราได้เห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ในหัวใจของเราแต่ละครั้งแต่ละครั้ง เรายึดเข้ามาเรายึดเข้ามา อะไรเกิดขึ้นเรายึดอะไรเกิดขึ้นเรายึดกิริยาการกระทำแบบนี้เป็นพลังของตัณหา แต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วเห็นปล่อยเห็นแล้วก็ปล่อย เห็นแล้วก็ปล่อย เห็นแล้วก็ปล่อย เพราะฉะนั้นการเห็นแล้วก็ยึด การรู้แล้วก็ยึดนี่เป็นเรื่องของกิเลสการเห็นแล้วก็ปล่อย การรู้แล้วก็ปล่อย อะไรเกิดภูมิรู้เกิดความเข้าใจในหัวใจของเรามากไปรู้แล้วก็สักว่ารู้แล้วปล่อย รู้สักว่ารู้แล้วก็ปล่อย ถ้ายึดเข้ามาแล้วยังเป็นเรื่องของตัณหา ถ้าเราพูดถึงธรรมะชั้นสูงจะเรียกว่าวิปัสสนาบวกกิเลสเป็นวิปัสสนูบวกกิเลส ตัวนี้แหละจะทำให้เราสำคัญมั่นหมายตัวเองผิดให้เราจำหลักสองหลักว่าอะไรเกิดขึ้นปล่อยอะไรเกิดขึ้นปล่อยอะไรเกิดขึ้นปล่อย หนึ่งปล่อยทิ้งไปเฉยๆสองตามไปพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนมันจะเป็นเรื่องของธรรมะมันจะไม่เป็นเรื่องของตัณหาด้วยเหตุที่เราทำถูกต้องอย่างนี้ เราจะค่อยๆเดินไปอย่างราบรี่บไปเรื่อยๆหมายความว่าเราจับถูกเราเดินถูก แต่ถ้าเราเห็นอะไรเราก็ยึดเห็นอะไรเราก็ยึด ที่เราควรยึดที่สุดก็คือยึดข้อปฏิบัติ ยึดศีลยึดสมาธิยึด ยึดปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติ ที่เรียกว่ามรรคคือทางดำเนิน อันนี้เราควรยึด แต่ผลที่ปรากฏจากการที่เราตั้งใจทำ เรายึดไม่ได้ อะไรเกิดขึ้นเราปล่อยอะไรเกิดขึ้นเราปล่อย อะไรเกิดขึ้นเราปล่อย อันไหนที่เป็นธรรมะมันก็ตกค้างอยู่ในหัวใจของเราเอง อัตตาตัวตนไม่เกิดขึ้นไม่โผล่ขึ้นตรงนี้ เอามีอะไรอีกนะว่ารีบว่าเด้อจะ หมดแล้ว เวลาหมดแล้วขออนุญาตไปเออไป The c r a z y are deeply rooted in your heart. You can eradicate this by being mindful. You have to notice all your thought. Know the nature of your heart. When you sit down and meditate, when you see light, when you see, when you see nimitta, when you see all, when you feel all the sensations of the bliss, remember, see and let go. Do not cling on to it. That is wrong. There are such thing called the corruption of insight. All this clinging on to the the light, the limiter, or the, the magical phenomenon that happened on your body, that is wrong. You have to see and let go. Do not cling on to it. You have to follow on to contemplate, to see the cause and conditions of all the phenomenon that happened in your body. This is a good practice. Do not get attached to the physical phenomena that happens on your body during your meditations. Stick on to the principle of the precepts, the meditation, and wisdom. Use your wisdom to contemplate. Don't cling on to the physical phenomenon. เวลาหมดแล้วเราเพิ่มเวลาได้ไหม The time is up. Can we extend the time? ได้อ่านให้หมด อ่านให้หมดแล้วอาจารย์จะบัดตอบอ่านให้หมดนะก็ขอสองสองคำถามไหน ก็นี่เลยอ่านอ่านได้ยังอย่างครับนี่อีกตั้งหลายคำถาม แล้วก็คำถามวันนี้เอามาให้เราเดี๋ยวผมอ่านให้หมดอ่านอ่นให้หมดนู้นอ่านอ่านให้อ่านแล้วก็แปลให้อาจารย์ัาดราบอันนี้อ่านไปแล้วแล้อก นี่แล้วอันแล้วอันแล้วแล้วก็คำถามนะครับหลวงพ่ออ่านให้หมดแล้วก็ให้คนตอบเพื่อเดียวครับผมมีความคิดขึ้นมาตลอดเวลา ว่าอยากจะบวชเป็นพระความคิดอย่างนี้เป็นปัญหา แล้วก็เป็นความทุกข์ของชีวิตปัจจุบันของผม ใช่ไหมครับใช่ครับ I have a question here that say I have a recurring thought of ordering as a monk is isn't this just another form of craving oh, and dissatisfaction for my current life oh, sorry yeah earlier on I got um, Kan- Mandarin four languages at the same time <laughs> regarding the right speech how if someone speak unkindly speech in term of joking but it indirectly hurt others feelings ก็บอกว่าเขาถามว่าเรื่องสัมมาวาจา ถ้าบางคนเนี่ยพูดจาส่อเสียดโดยพูดเป็นติดตลกนี่เป็นการทำทำลายจิตใจของผู้อื่นทำลายทำลายจิตใจของผู้อื่นใช่ไหมครับตลกก็ตามจริงก็ตามเล่นก็ตามกิเลสมันไม่ได้พาเราเล่นมันเอาหมดมันยึดหมด So the question about if somebody um, hurt you in the form of joke, that is of course uh, unwholesome speech. This is a form of defilement. Whether it is funny or not funny, if it's hurtful, it is wrong. หมดยังทำเลยครับน้าบอกว่าอยากเป็นพักแล้วก็ได้จำละได้จำละ เป็นกเป็นฐานเป็นเป็นกิเลสไหมเป็นกิเลสพอเราทำความดี ท่านไม่ได้จำว่าเป็นความอยากเป็นกิเลส เพราะความดีจะส่งเสริมให้เราลดจากทุกข์ถ้ากิเลสจะส่งจะสนับสนุนหรือกดถ่วงจิตใจของเราให้มีแต่ความทุกข์ เพราะฉะนั้นการอยากจะบวชก็คืออยากจะทำความดีอยากจะปฏิบัติอยากจะชำระกิเลสภายในจิตใจของตนออกให้หมดแล้วคนจากทุกท่านจึงไม่จัดว่าเป็นกิเลส Wholesome aspiration are different from unwholesome craving. Do not get mixed up. When you aspire to do good deeds when you aspire to get rid of the defilement from your heart, that is not unwholesome. That is not craving. So when you want to ordain as a monk, yes, of course, that is a one of kind of desire, but it is a good desire. This is called wholesome aspiration. Keep on at it to eradicate the defilement of your heart. This should be encouraged rather than encouraging unwholesome craving, you encourage wholesome aspiration to strive and to achieve. This is correct. <coughs> How can How can we know if we have been practicing properly? Some people say they saw light while meditating, while maybe illusion made up by mind clinging to success in practice. โยมถามว่าผมจะรู้ได้ไงครับว่าได้ปฏิบัติมาถูกต้องแล้ว บางคนบอกว่าต้องเห็นแสงระหว่างนั่งสมาธิ นี่เป็นเราจิตใจหลอกลวงตัวเองหรือเปล่าครับ เราตั้งใจภาวนาพุโทโธพุโทโธและใจสงบอันนั้นถูกต้องถูกต้องที่สุด แต่ตั้งใจภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธและใจไม่สงบแสดงว่าสติเราไม่ดีสัมผัสัญญะเราไม่ดีเราไม่มากำกับให้ดีพานึกพาคิดล่องลอยเลื่อยเปื่อยไปอย่างอื่นอันนั้นเป็นการปฏิบัติผิด ถ้าตั้งใจภาวนาพุโทโธพุโทโธ ันจิตจะสงบละเอียดนิ่งเยือกเย็นในหัวใจของเรานั่นปฏิบัติถูกแล้ว ให้ตั้งตั้งใจปฏิบัติให้ต่อเนื่องมันจะเพิ่มความสงบขึ้นไปมากกว่านั้นอีกนะโดยเฉพาะพวกที่ตั้งใจจะบวชอยากบวชวัดทุกแห่งยินดีรับท่านไปบวชได้นะ When you practice the meditation the most important, the most basic, you started off with the mantra Puto, Puto, Puto. And you monitor your progress by seeing that your heart getting more and more peace and calm. If it's more peaceful and it is more calm, then you are practicing correctly. But if you let your thought float and you know you enjoy being lost in letting your thought float instead of being mindful, that is not correct gauge your practice by the degree of peace and calm that you have attained. These should get deeper and deeper, and your mind should get more and more quiet. And for those of you who aspire to become a monk, I welcome you to my temple or any other temple that we have here. <coughs> การการที่เรา <coughs> การที่เรามีความคิดอยากบวชนั้นนะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความถูกต้องดีแล้ว เป็นบุญของท่าน เป็นจิตเป็นสิริเป็นมงคลในใจของท่าน ขอให้ท่านนะครับ ประคองความนึกคิดแบบนี้และดำเนินไปตามนั้น ท่านจะประสบแต่ความสุขความเจริญ เหมือนกับเราตั้งใจจะเดินไปตามพระพุทธเจ้า แล้วเราก็พยายามลงมาลงมือตั้งใจเดินไปตามท่าน การบวชนั้นเป็นระดับอีกระดับหนึ่งของมนุษย์อย่าลืมว่าถ้าเราเป็นอยู่ในโลกนี้ทำมาหากินมีเงินเดือนมียศมีเกียรติมีลาบมีหน้ามีตาในสังคม ก็แค่ระดับโลกเท่านั้นเองเกิดตายกี่ครั้งเราก็จมอยู่ในโลก แต่ถ้าหากเราตั้งใจอบวชและปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดอย่างยิ่งยวดท่านจะสามารถพ้นจากโลกไปได้ จึงเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นสิริเป็นมงคลสำหรับหัวใจของท่านที่มีความนึกมีความคิดที่จะทำอย่างนั้น สำหรับผู้ที่เป็นพ่อก็ตาม เมื่อลูกนึกอยากบวชคิดอยากบวชผู้เป็นพ่อเป็นแม่ รีบอนุโมทนาให้ลูกพาลูกไปบวชเป็นญาติเป็นพวกเป็นพ้องเป็นเพื่อน เป็นลูกศิษย์เป็นลูกหาเป็นอะไรก็ตาม ใครมีความนึกคิดอยากบวชให้เรารีบสนับสนุนทันที เพราะอันนี้เป็นวิธีการที่จะทำให้คนคนนั้น จากคนที่ต่ำสุดกลายจะจะเริ่มเป็นคนที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆสูงด้วยคุณธรรม For the brothers who wish to ordain as a monk that is the right understanding the mere thought of practicing well o f wishing to p r a c t i c e well this already create a meritorious effect in your heart. So if you will be able really to ordain and elevate yourself to another higher level of being a human being, these will elevate you to the higher level of being. The success in your career and your holy life is only success as a material level. But being successful and the mental cultivation is beyond the world, is above the world. This is a grace, and if this is an auspicious okay, uh, thought of yourself, of your family, and also your social circle. Those of you who are father and mother, who have the children who wish to ordain, or if your friends have the thought of ordaining, please be supportive of them because the merit, merits the meritorious uh, uh, repercussion come not only to the person who want to ordain, but also to the person surrounding surrounding him. So, sorry, I can't read what I wrote. <laughs> so, if you have the thought of ordaining, progress further, practice further, and if it becomes reality, it is auspicious not only for you and your family is also for the you know the people surrounding you มีท่านผู้ใดที่มีวาทะพอที่จะสรุปประเมินผลว่าวันนี้เราได้รับความรู้เราได้รับความเข้าใจ และได้ข้อปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติสำหรับหัวใจของเราบ้างถ้า ก็จะยินดีให้แสดงให้หมู่เพื่อนทั้งหลายได้ยินได้ฟังมันเป็นการพยุงหัวใจซึ่งกันและกัน เราเหมือนกับว่าเราไม่มานั่งเปล่า เราก็ได้ประโยชน์ท่านก็ได้ประโยชน์ I would like to invite other, uh, any of the friends here who sit here who can help to summarize what you have learned here today. These would not be only the supporting condition for yourself, but it will be the supporting condition for everyone and all the, both the student and teacher alike here. Do we have a volunteer? so I think. Uh, you You point yourself. so I think uh, we have to stop now because I think uh, we have extended another 15 minutes. Uh, uh unless uh, we can uh, uh, mean, invite uh, Venerable again next time. So เอาแล้วเมื่อกี้เขาว่าอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกว่าไม่กล้าสรุ ที่เขามีพื้นธรรมะอยู่แล้ว เช่นอย่างสุทาวาสพรหมโลกเนี่ยท่านเป็นพระอนาคามีนะท่านไปเกิดเป็นพระพรหมบนสวรรค์ชั้นอนาคามีอนาคามีพรหม อยู่ อยู่สี่ชั้นอยู่บนนั้นนะอันนั้นคือท่านยังติดอยู่กับอาหรตมะอาหรตผล อันนั้นคือเราพูดถึงพรหม พรหมก็มีคุณสมบัติ เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ อันนี้คือพรหมเพราะฉะนั้นโอกาสที่ท่านจะได้บรรลุธรรมในโอกาสต่อๆไป แต่ก็หมายความว่าท่านมีคุณธรรมมาก่อนแล้ว ตั้งใจปฏิบัติตั้งแต่เป็นมนุษย์จนได้เป็นอนาคามี แล้วก็ดับทีลไยชนไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสุทาวาส แต่สำหรับพวกนาค อันนี้เป็นอาภัพพระบุคคล เป็นอาภัพพระสัตว์ แปลว่าสัตว์ที่ไม่ควรกับมรรคกับผลเอาแค่นี้ก่อน We have a question here from the brothers. Can the practice of dana, sila, samadhi, and panya be done by celestial beings such as Deva, Brahma, dragons? Can they achieve enlightenment in their realms? the Venerable Father has answered that for Brahma, they are, they are already uh, those who have the basic in Dharma. Brahma are actually anagami, the non-returners. They are in the among the four levels of the formless realm, in the higher realms of the heaven. So they are in the Suttawa the level of the uh, heavenly realms, and they will continue their practice there until they attain enlightenment. But unlike the Brahmas, the Nagas, the dragons, these are categorized under the Apapabukon, which means um, a person who's handicapped, they would not be able to practice adequately and uh, attain the enlightenment. They can only practice and being born in the mental realms. สมัยพระพุทธกาลนั้น เทวดามาฟังเทศจากพระพุทธเจ้า บางคนก็ได้เป็นพระโสดาบัน บางคนได้เป็นพระสกิทาคาบางเทวดาได้เป็นพระอนาคาเนี่ยเมื่อท่านเป็นพระโสดาบันของพระพุทธเจ้าองค์นี้ การเป็นพระโสดาบันของท่านก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยยกตัวอย่างมนุษย์เช่นอย่างนางวิสาขา อนาถาปิฎกเศรษฐี เป็นสกิทาคามีนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันพวกนี้ตายไปแล้วไปเป็นเทวดา เป็นเทวดาที่มีความเพลินไปในเทวโลกแล้วก็จะอยู่แล้วก็จะปฏิบัติไปเรื่อยไม่ไม่ไม่เกิดไม่ลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีก เพราะพระโสดาบันพระทเจ้าท่านทรงตรัสว่า เกิดอีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติประเภทประเภทไปเกิดไปเกิดอีกพบหนึ่งประเภทไปเกิดอีกชาติหนึ่ง ประเภทไปเกิดอีกสองสามชาติ ประเภทอย่างชาติไปเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติท่านก็เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าพระโสดาบันในพระศาสนาองค์ใด ก็จะได้เป็นพระอรหันต์ในศาสนาขององค์นั้น แต่เทวดาที่ฟังเทศของพระพุทธเจ้าแล้วได้แค่ได้แค่เป็นเป็นเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะ เป็นที่พึ่ง อันนี้ยังไม่แน่ แต่ถ้าได้เป็นพระโสดาบันแน่นอน ถึงจะไปปฏิบัติโดยลำพังชั้นไหนว่าตาม ภูมิจิตจะพัฒนาไปเรื่อยๆ แล้วก็ให้ได้เป็นพระอรหันต์ในที่สุดใน the Buddha's time, there are many devas who came down and listened to the expounding of Dharma by the Buddha. Some of them attained the s o t a p a n immediately, some Sakitagami, some Anagami, which is the Some of them enter the stream, some become once returners, some become non-returner. And even in the Buddha's time, laity like Visakha attained the Sotapan immediately. And uh, millionaire Anasapindaka attained the Sakitagami, the once returner. So they will reborn again in the Deva realms and they will enjoy their Final material, uh, um, material um, and they float in the heaven. Some will come back to be reborn, not more than seven times. Some will be come back to be reborn, not more than five, not more than three. But they will not fall to be have rebirth in lower realm anymore. So each of the three enterers will be able to reach enlightenment either in the heavenly realm or in the worldly realm within them, their own Buddha's time. So those who seek the refuge in the Triple Gems will and attain the swift entry at a minimal will not fall down from the will not fall down to never uh, to the lower realms. But if you are deva, but and you haven't even though you are deva and you haven't attained the swift entries, you can fall down from the higher realms and being born in lower and lower earth, in lower realms. เราสนใจเรื่องของท่านอย่างนั้น ก็ทำให้เราเพลินใจเกิดความรู้สึกอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนท่านก็ได้ แต่ที่สำคัญที่สุด เราฟังธรรมะวันนี้ ขอให้เราจับหลักได้ข้อปฏิบัติ แล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติสำหรับหัวใจของเราอันนี้สำคัญที่สุด เราสุกลงมาที่ตัวของเรานี้ อันนี้เป็นประโยชน์ สดสดร้อนร้อนเป็นประโยชน์ในปัจจุบัน ถ้าหากเราตั้งใจฝึกฝนอบรมได้ยินได้ฟังและเอาไปประพฤติปฏิบัติตาม อย่างน้อยๆเราก็ได้เป็นพระอรหันต์เราอย่างน้อยๆเราก็ได้เป็นเทวดาได้รับความสงบก็จะได้เป็นพระพรหมเหมือนท่าน หรือตั้งใจปฏิบัติได้มากได้ผล เราก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลเหมือนท่าน อันนี้จึงสำคัญที่สุด So all of us here have listened to the story of the Dhamma and the Buddha. Do be inspired. This is good. Continue your good practice. Do not let get down your guards. When you listen to Dhamma, the best thing that you could do today that you can benefit here and now, this moment, is that you bring back the Dhamma and you start practicing it. The benefit, the benefit is immediate. If you pass away now and your mind is in wholesome state, at least you will be born as a deva. And if your mind has already achieved the state of peace and calm, you will be reborn in the Brahma world. And if you continue to practice well, definitely you will be one of the noble, the noble ones. เออน่าจะพอสมควรแก่เวลาเกือบสองชั่วโมงแล้ว so I think uh, on behalf of the uh, Buddhist scholarships, uh, we'd like to uh, extend our appreciation to uh, Wangpo Father for the excellent uh, from the Dharma this morning. And of course, uh, with the response, I'm sure that I think we will have to uh, invite him again. I mean, and I think uh, before that, I think may I request the Venerable Wangpo Father to uh, dedicate Mary's to the particles and conduct a blessing for us together. ในนามของสมาคมชาวพุทธของสิงคโปร์คุณเจรี่ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อทุกท่านแล้วก็ท่านคณะทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวให้พรรับพรเดี๋ยวรับพรโอกาสนี้รับพรนะครับการเรียนทอ่ิมนต์หลวงพ่อมาบ่อยๆหลายๆท่านก็ได้นะครับต่อปีแล้วก็ เดี๋ยวเรียนนิมนต์ขอหลวงพ่อให้พรแล้วก็เดี๋ยวให้พรแล้วพวกเราก็อรหังสัมมาสัมพุทโธปะควาเสร็จแล้วกราบพระสงฆ์แล้วก็จบ so the venerable father will give us the blessing w o r dedicate the merit and then we shall pay respect to the Buddha